Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam A nebi se idem hudri, znači 64. E, hadis radi Allahu anhu kala kala Rasulullah sallam sa nemo debu se idem hudri e, se prenosi da je Allahu poslani sa sallam rekao Iza sami'atum al muezzine fa kulu misle ma je kada čujete muezzina recite ono što on govori. Odnosno, riječ je ovdje, znači, to je tekst hadisa. E, Allahu poslanih sallallahu alim vselem sa ovim e, e, traži od onog koji čuje jezan da se odazove jezan u smislu da ponavlja ono što on uči. Kada izgovori Allahu ekber, da i on kaže Allahu ekber. Kada izgovori dva šehade, teškade, da izgovori šehade, da izgovori da izgovori šehade, da da izgovori šehade, da izgovori šehade, da izgovori da izgovori šehade, da izgovori šehade, da izgovori u, u hadisu kod muslima od Omer ibn Hataba, a to je kada izgovori uh, e, Moezin uh, e, Hayale Sala, Hayale Fala, takozvano Hayale, ta dva, uh, e, kada izgovori dvije, tada se uči nešto drugo, a stvari uči se La Havle Vela Kuvete Illa Bila. Znači, kada kad kaže Hayale Sala, kaže La Havle Vela Kuvete Illa Bila. Dobro. Znači, to je dodatak koji je došao u, u drugom hadisu kod, kod muslima od Omar ibn Khattava radijallahu radijallahu anhu. E, znači, ovaj hadis e, ukazuje da propisanost, na propisanost ono što mi znamo da je sun, od suneta, da se prilikom, uč, e, da prilikom učenja ezana da se ponavlja za muezinom I to po iđma učenjaka je ovo propisano. I za se razumije da treba ponavljati za moezno kada on završi. Znači, ne on počne Allahu Ekber, ti odmah za Allahu Ekber, nego sačkaš ga da on kaže. E, šta je dokaz? Zato što je došlo u hadisu fekulu. Ida se mi'atumul mu'edine fekulu. Kada čujete mu'ezina, kada čujete Moezina, znači, kada on čuje da on izgovorio, fekulu onda vire se, znači, prvo da on kaže, ponad pa ti rekneš, a ne da ga pretičeš i da ga pratiš u stopu. Nego, uh, znači, iz hadisa se razumije, znači, treba prvo sačka da Moezin proći, pa onda ti za njim da proučiš. Ili kao što spremno se od Museleme, kaže, kane je kulu, kema je kulu Moezinu, hine jeskut. Kaže, rekao bi da je poslanik sallallahu alim selem, znači, pratio muezina pratio bi Moezina, kaže, rekao bi mu, uh, kada Moezin ušuti, onda bi poslanik sad prouči, uh, izgovorio ono što je izgovorio Moezin. I to je najispravnije i najbliže da tako treba učiti. Uh, znači na to ukazuje hadis, mi na ono možemo dodati, znači ovo je propisano s ponavljanjem za muezinu. Sve se ponavlja onako kako uči, uh, ako uči muezin, osim ovo što smo rekli, haja lesa, haja lefla, e, izgovara se laha uleva lako uveti bila. A onda na ovo može dodati ono što spominjali iz, fik, iz fika, a to je da, je da imamo još druge stvari koje mu stehab da se čini, da se radi prilikom učenja muezina, a to je e, a druga je stvar, ono sa čime zaslužujemo šefat poslanika sallallahu alaihi wa sallam, umjesto da tražimo onjeg dok je u kaburu, znači da izgovorimo ove riječ koje je došlo u, uh, u, u, kod Buhari u njegovom sahihu od Džabra ibn Blahra de Lahanuma, a to je uh, da kaže poslane men kale hine jesme onida, ko kaže kada čuje kada čuje e, ezan, Allahumma rabbe hadihi davati wa salati al ilqaime do kraja tog hadisa, kaže, halat leh, halat e, uh, shafaati šefaati al qiyame, kaže, on će imati moj šefaat na sudnjem danu. To je druga stvar. Treća stvar, smo rekli šta? Da se, prilikom, kad završi ezan, da se šta? Salavat. Došlo vredozom hadisu. Četvrta, da se izgovori, ešhadu, ja, yeah. Dobro, znači te četiri stvari je mustehab su ne da se uče. Kad ne bi, niko, kad ne bi ništa od ovo četiri uradio, čovjek nema griha. Znači nema griha. Ali kad ne bi ništa od toga uradio, a digo ruke i fatihu lijepo proučio i ustrajava na tome, znači to, to prelazi u novotariju e, kao što su pojasni mnogi učenjaci savremeni. Dobro, s time smo završili poglavlje iz Ana i Kameta. Subhanak Allahum eve behamtike ashkada en la ilaha nente esak vrkeve tubu ilik. Znači, acka, znaš jak te acka gledali za džumbra. Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam